Požurimo i odazovimo se riječima Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُيْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ I požurite kao oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran, koliko su prostrana nebesa i zemlja. Požurimo ovome džennetu s dobrim dijelima. Kojim dijelima? Kaže Jalla Ala o džennetin ardu has samavatu wal ardu uiddet lil mutaqin. I požurite ka džennetu koji je prostran koliko su prostrana na nebesa i zemlja, pripremljen za bogobojazni. Ko su bogobojazni? Kakva to djela čine? Pa su bogobojazni i za njih je pripremljen džennet. Kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-darra' والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين to su oni koji udjeljuju i u izobilju i u oskudici oni koji savlađuju svoju sržbu koji praštaju drugim ljudima i doista Allah subhanahu wa ta'ala voli dobročinitelje. Zato, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, požuri, ne kasni, ne odgađaj ulazak u džennet. Ne odlazi od dženneta, već požuri, primakni se, uđi u džennet s Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu. Čini dijela spomenuta u ovom kuranskom ajetu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je džennet pripremljen, pripremljen za bogobojazne one koji udjeljuju svoj imetak. I kada su u izobilju, kada imaju mnogo imetka, ali isto tako i kada su u oskudici. Vjernik i vjernica uvijek u svome imetku imaju udio, imaju dio kojeg udjeljuju drugima koji su potrebni, koji su siromašni. Zato, dragi moji brate, iz svoga imetka, naročito u ovom mjesecu Ramazanu, kada se dobra djela mnogo više vrednuju nego u drugim danima, mjesecima mimo Ramazana, izdvoji iz svoga imetka. Udijeli nešto na Allahovom putu, ne smatraj to malim, makako drugi ljudi smatrali malim, i možda omalovažavali slično, ti to ne smatraj malim, jer je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la tahkiranna minal marufi še'a, nemojte ništa odobra ni podaštavati, nemojte ništa odobra smatrati malim, pocijenjivati, pa makar da udijelite koliko je jedna datula, makar da udijelite koliko je jedna datula, nemojte zaboraviti slučaj koji nam prenosi naša majka, Aisha radijallahu ta'ala anaha, kada su joj jednog dana došle miskina žena siromašna sa svojim dvijema curicama, pa je zatražila hrane od Ajše, dugo vremena ništa nije jela, ona i njene curice, pa Ajša radijallahu ta'alanha dragala je po kući da nađe nešto od hrane, pa nije našla osim tri, osim tri datule. Pa je dala jednu datulu majci, drugu datulu jednoj kćerci i treću datulu, drugu datulu jednoj kćerci i treću datulu drugoj kćerci. Pa majka kada je davala jednoj, davala drugoj, dok je dala drugoj ova prva je pojela, dok je majka podigla treću datulu do svojih usta i druga curica je pojela svoju datulu i obje one kćerke, jedna s desne i druga s lijeve strane, gledale su u onu treću majčinu datulu. Pa je majka pogledala svojim milostivim pogledom u svoje kćerkice i znala je da su gladne, pa je uzela svoju datulu, prepolovila i dala polovicu kćerci sa desne strane, drugu polovicu kćerci sa desne lijeve strane. Pa kaže Aisha radijallahu ta'lanha, taj slučaj me zadivio, njen postupak me zadivio. Kada je došao Allahov poslanik alaihi salatu sam, odmah sam ga obavijestila o tom postupku siromašne žene, pa je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, rekao je, to pola datule uvelo ju je u džennet. Ta polovica datule uvela ju je u džennet. U drugom citatu, u drugom rivajetu stoji da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam to pola datule sačuvalo ju je džehennemske vatre. Zato, dragi brate musliman, sestro muslimanko, ništa od dobra ne pocijenjuje. Ništa od imetka, makoliko malo ga udjelio, ne imao više, malo ga udjelio, udjeli ga iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će to kod Allaha subhanahu wa ta'ala imati veliku vrijednost. Ne reci, moja plata je mala, malo zarađujem, nemam ni za sebe, pomozi druge, pa će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći i tebe. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju, jebne Adem, enfiq, unfiq alik. O sine Ademov, o čovječe, ti udjeli drugom, pa ću ja pa ću ja udijeliti tebi. Jedno od dijela bogobojaznih koji žure ka dženetu jeste udjeljivanje svoga imetka i kada su u izobilju i kada su u oskudici, pa budi jedan od njih. Zatim od dijela kojima treba žuriti ka dženetu, a koje je spomenuto u ovom kuranskom ajetu, jeste savlađivanje sržbe. Savlađuju svoju sržbu, nastoj da se obuzdaš, U srđbi se poznaju junaci, kako je rekao Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nije junak, nije hrabar onaj koji savlađuje druge u hrvanju i slično, već je junak onaj koji savlada svoju sržbu, koji sebe obuzda u sržbi. Također je rekao u drugom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, govoreći o nagradi, za one koji savlađuju svoju sržbu, pa je rekao ko savlada svoju sržbu, a u mogućnosti je da je ispolji, Allah će ga na sudnjem danu prozvati pred svim iskupljenim ljudima da sebi izabere koju god hoće od džennetskih žena, od hurija. Zato, dragi moji brate, nastoji da savladaš svoju sržbu. Jedan od ashaba dolazi Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, i traži od njega da ga posavjetuje, da mu nešto poruči, čega će se čvrsto držati, pa mu kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam tri puta uzastopno, la tagdab, la tagdab, la tagdab, nemoj da se srdiš, ne srdi se, ne srdi se, nastoj da i ti budeš od takvih koji će žuriti ka džennetu na takav način što će savlađivati svoju sržbu. Zatim, od dijela spomenutih ovom, ovom kuranskom ajetu, dijela bogobojaznih i robova, koji žure ka džennetu, koji je prostran koliko su prostrane nebesa i zemlja, jeste praštanje drugima. Jeste praštanje drugima. Zato, dragi moji brate, praštaj ljudima. Jeste, nije lahko. Danas je teško došlo vrijeme. Ljudi su se pokvarili, ismijavaju te, omalovažavaju, provociraju, nazivaju te svakakvim imenima, ali pređi im preko toga. Pređi im ono što učine tebi, pređi im preko toga. Sveti se jedino radi Allahove subhanahu wa ta'ala vjere kada Allahove granice budu narušene. Kao što je i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio takav. Kako kaže Aisha, naša majka radi Allahu ta'ala anha, nikada nije digao ruku Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni na ženu, ni na slugu, nikada nije digao ruku osim u borbi na Allahovom putu. Nije se svetio nikada radi sebe, već se svetio samo onda kada bi bile narušene Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Onaj koji oprosti i na takav način opraštanjem, prelaženjem drugih preko njihovih grešaka popravi stanje, njegova nagrada je na Allahu Allah će ga zasigurno nagraditi za taj njegov postupak. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prenosi da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam rekao sadaka ama baš nimalo neće umanjiti imetak i svom robu koji drugima prašta Allah zbog tog praštanja neće povećati ništa drugo do njegov ponos i nikada niko neće biti skroman radi Allaha subhanahu wa ta'ala a da ga Allah i neće uzdignuti. Kada je Aisha radijallahu anha bila upitana o moralu, ahlaku, ponašanju Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam rekla je nije govorio proste riječi, niti je dizao svoj glas po pijacama i nije uzvraćao na zlo zlim. Nije uzvraćao na ljudsko zlo zlim. Nije im uzvraćao istom mjerom, već im je praštao i prelazio preko učinjenog mu zla budi dobročinitelj, nastoji da čini što je god moguće više dobrih dijela, na takav način sa svjesnošću, znajući da te Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda, ako nisi u mogućnosti da činiš dobro dijelo, sa svjesnošću da gledaš Allaha subhanahu wa ta'ala, onda barem čini ibadet, čini mnogobrojna dobra dijela koja Allah subhanahu wa ta'ala propisao, koja voli s kojima je zadovoljan, čini sa svjesnošću da Allah tebe gleda. Jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada je upitan o ihsanu, šta je to ihsan, šta je to dobročinstvo, rekao je an ta'bud Allahe ke enneke tara, fa in lam takun tarahu fa innahu jerak. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, kao da ga gledaš, pa ako ne možeš tako, onda znaj da i Allah subhanahu wa ta'ala tebe gleda. Zašto da ne postupiš na takav način? Zašto da ne činiš dobročinstvo? Da budeš od koristi svima, prije svega sebi, da činiš dobročinstvo sebi svojoj duši, da se pobrineš za svoja dobra djela, zatim da činiš dobročinstvo i drugima. Zašto da ne budeš takav kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allahe yuhibbul muhsinin ili u drugom ajetu vallahu yuhibbul muhsinin doista Allah subhanahu wa ta'ala voli dobročinitelje. doista Allah subhanahu wa ta'ala voli dobročinitelje. on je koji čine dobro sebi i drugima sa svjesnošću da ih Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda. Ne zaboravi riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, najbolji od vas, najbolji od ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas podrži u činjenju dijela koja vode do dženneta i da nas učini od stanovnika dženneta, da nam omogući da u ovom mjesecu Ramazanu uđemo u džennet kroz svih osam džennetskih kapija. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će udjeljivati svoga imetka i kada su u izobilju i kada su u oskudici, da nas učini od onih koji će savlađivati svoju sržbu, praštati ljudima i činiti mnogobrojna druga dobra djela sa svjesnošću da ih subhanahu wa ta'ala nadzire i nadgleda.